33 skirsnis. Perskirimas 46. Miestas tebedegė, didysis cirkas pavirto griuvėsiais, paskui kvartaluose, kurie pirmiausia pradėjo degti, ištisos gatvelės ir gatvės tapo savartų krūvomis. Statiniams griūvant, kiekvieną kartą liepsnos tulpai šaudavo lygi pat dangaus. Vėjas pasikeitė ir dabar pūtė nežmoniškai smarkiai nuo jūros pusės, neždamas į celijų, eskviliną ir liminalį ugnies nuodėgulių ir žarijų bangas. Pagaliau imta galvoti apie gesinimą, įsakius Tigelinui, kuris už vakar atlėkė iš Ansijaus, pradėta greuti namai Eskvilinę, e, kad patekusi į tuščią vietą ugnis pati savaime užgestų. Tačiau tai buvo apgailėtinos pastangos apsaugoti likusį miestą, nes saugoti, kas jau degė, niekam nei galva neatėjo. Tik tai reikėjo užkirsti kelią tolesniesiems nelaimės padariniams. Kartu su Roma žuvo neapsakomi lobiai, žuvo visas jos gyventojų turtas, tad pareisienas klajojo dabar šimtai tūkstančių skurdžių. Jau antrą dieną Alkis ėmė riesti tą žmonių knipždėlyną, nes didžiulės mieste sukauptos maisto atsargos sudegė taip pat, o visuotinėje sumaištyje ir valdžios suirutėje niekas lygi šiol nepagalvojo atgadanti naujų. Tik atvykus Tigelinui, jos tie buvo pasiūsti reikalingi įsakymai, bet žmonės tuo metu darėsi vis grėsmingesni. Namą prie Akva apie, apiaus akveduko, kur laikinai apsistojo Tigelinas, apsupo minios moterų, šaukdamos nuo ryto lygi vakaro e, duonos ir pastogės. Iš didelės stovyklos tarp Vija Salarija ir Nomentana atvesti prie to jonai beržiai stengiasi palaikyti šiokią tokią tvarką. Šiandien bei ten jiems atvirai pasipriešinta ginklu, Kai kur beginkliai būriai rodydami į degantį miestą šaukė, žudykite mus, jeigu jums dar maža gaisro. Žmonės keikė Cezarį, Augustijonus, Pretorijonų, kareivius ir pasipikninimas taip stiprėjo kas valandą, kad Tigelinas naktį žiūrėdamas į degančius aplink miestą tūkstančius laužų, tikino save, jog tai priešo stovyklos laužai. Jo įsakymu buvo atgabenta ne tik miltų, bet ir kuo daugiau iškeptos duonos, ne tik iš Ostijos, iš visų aplinkinių miestų ir kaimų, o kai pirmos suntos naktį pasiekė Emporijų, minios išgriovė pagrindinius vartus iš Aventino pusės ir akies mirksnių išgrobstė atsargą sukeldamos siaubingą sumaištį. Minėsienoje grūmėsi dėl kepaliuko, tūkstančius jų sumynė į žemę, iš praplėštų maišų miltai, kaip sniegu, užklojo visą plotą, nuo sandėlių iki pat drūzo ir germaniko arkos. Suirutė truko tol, kol kareiviai užėmė visus pastatus ir ėmė vaikyti žmonės, laidydami strėlės ir akmenis. Nuo tų laikų, kai buvo užplūdę Breno vadovaujami galai, Roma niekada nebuvo patyrusi tokios nelaimės. Daug kas susikrimtę lygino tuos gaisrus. Tačiau tada išliko bent Kapitolijus. Dabar ir Kapitolijus apsuptas baisiu ugnies vainiku. Marmaras teisybė neliepsnojo, bet naktimis, kai vėjas trumpam prablaškydavo ugnį, būdavo matyti aukštutinės Jupiterio šventyklos kolonų eilės įkaitintos ir rausvai švytinčios ir žaižaruojančios žarijos. Pagaliau Breno laikais Romoje gyveno drausmingi, vieningesni, prisirišę prie miestų ir altorių žmonės, o dabar aplink degančios sostinės sienas bastėsi įvairia kalbės minios daugiausia vergai ir atleistiniai, nesutramdomi, nežaboti ir pasiryžę skurdo spaudžiami atsisukti prieš valdžią ir miestą. Tačiau pats gaisro mastas širdis pripildydavo siaubo ir dalies tramdį minę. Paskui gaisrą galėjo ateiti badas ir lygos, nes prie šios nelaimės dar prisidėjo baisūs liepos karščiai. Ugnies ir saulės įkaitintų orų buvo neįmanoma alsuoti. Naktys ne tik net neždavo palengvėjimo, bet virzdavo pragaru. Dieną atsiverdavo širpus ir grėsmingas reginys, viduryje ant kalvų didžiulis miestas pavirtęs kliokiančių vulkanų, o aplinkui, net iki Albano kalnų, ištisa nepriepiama klajoklių stovykla pilna lušnelių, palapinių, pašiūrių, vežimų, karučių, neštuvų, sankrovų, laužų, apgaupta dūmų ir dulkių, apšviesta per gaisro pašvaistę, prasismelkusių rudų saulės spindulių, pilna klegesio, riksmų, grasinimų, neapykantos ir baimės – klaikus vyrų, moterų ir vaikų skrusdėlynas. Tarp kveritų graikai, garbanoti šviesiakiai šiaurė žmonės, afrikiečiai ir azijatai, tarp piliečių, vergai atleistiniai gladiatoriai, prekijai, amatininkai, kaimiečiai ir kareiviai, tikra žmonių jūra, supanti ugnies salą. Įvairio žinios siubavo tą jūrą kaip vėjas tikrą bangą, buvo jos palankios ir nepalankios, skelbi apie neįsemiamas grūdų ir drabužių atsargas, kurios atkeliausiančios į emporijų ir būsenčios išdarytos veltui, taip pat sklido gandas, kad Cezario įsakymu Azijos ir Afrikos provincijose būsę išplėšti visi turtai, o šitaip sukauptas lobis paskirstytas Romos gyventojams, kad kiekvienas galėtų pasistatyti namą. Tačiau tuo pat metu buvo paleisti ir tokie girdai, jog akvedukų vanduo esas užnuodytas – jog Neronas nori sunaikinti miestą, pražudyti visus iki vieno jo gyventojus, kad galėtų persikelti į Graikiją arba Egiptą ir iš ten valdyti pasaulį. Kiekvienas gandas pasklisdavo žaibo greitumu ir kiekvienas atrasdavo minioje patiklių klausytojų sukeldamas vilčių arba pykčio, baimės arba įniršio protrukius. Bet to dar kažkokia karštlygė buvo apėmusi visus tuos klajoklius. Krikščionių tikėjimas, kad pasaulio pabaiga su ugnimi jau netoli, plito ir tarp kitų dievų išpažintojų kasdien vis plačiau. Žmonės vaikščiojo apkvaitę arba įsiutę, mėnesienoje tarp debesų jiems vaidenusi žemės pražutį stebintys dievai, todėl kėlė aukštyn rankas maldaudami pasigailėjimo arba keikdami. Tuo tarpu kariai, padedami būrelių, miesto gyventojų vis griovė namus Eskvilinę, Celijuje, taip pat Užtibrėje, ir dėl to didžioji dalis šių kvartalų išliko. Tačiau pačiame mieste degė nesuskaičiuojami pergalių amžiai sukaupti lobiai, neįkainojami meno kūriniai, nuostabios šventyklos ir brangiausi Romos praeities bei Romos šlovės paminklai. Buvo spėjama, kad iš viso miesto gaisras nesunaikinsęs vos keletų pakraščių kvartalų ir šimtai tūkstančių galvų likse be pastogės. Tačiau kiti skleidė paskalą, kad kariai greuna namus, neugnį tramdydami, tik norėdami, kad iš miesto nieko nebeliktų. Pigelinas kiekviename laiške maldavo Cezarį sugrįžti ir pačiam nuraminti nevilties apimtų žmonės, o Neronas įsijudino tik tada, kai liepsnos apimi domus transitoriją ir skubėjo, kad nepraleistų valandos, kada gaisras pasieks didžiausią galybę. Perskirimas 47. Tuo tarpu ugnis atužė iki vyja Nomentaną, o nuo jo kartu su vėjo permaina pasuko į Vyją, Latą ir Tibrą, aplenkusi Kapitolijų, įsilėjo Forum e, Buarium ir naikindami viską, ką pirmų šuorų buvo palikusi, vėl priartėjo prie Palatino. Tigelinas sutelkęs visas pretorijonų pajėgas siuntė vieną po kito žygunus pas pavykstantį Cezarį su pranešimais, kad reginys niekiek nemenkesnis, nes gaisras dar sustiprėjęs. Tačiau Neronas norėjo Romą pasiekti naktį, kad kuo labiau galėtų pasotinti akis žūstančio miesto vaizdu. Todėl sustojo Akva Albana apylinkėse ir pasišaukęs į pavienę tragiką alitūrą, jau padedamas rinkosi pozą, mimiką, žvilgsnį ir mokėsi atitinkamų mostų – karštai ginčydamasis, ar tariant žodžius, o miestė šventas atrodė tvaresnis už įdą, reikia iškelti aukštyn abi rankas, ar tik tai vieną, o kita su forminga nuleisti žemyn prie šono. Šis klausimas dabar jam rodėsi svarbesnis už visus kitus. Temstant pagaliau iškeliavo, dar paklausęs Petronijų patarimo, ar nelaimės skirtose eilėse nei terpti keletų šmaikščių pikdžodžiavimu prieš dievus ir artėjusi puolimai, meno požiūriu, neturėtų tokiu atveju savaime įsiveršti iš lūpų tevinę prarandančiam žmogui. Apie vidunaktį pasiekė pagaliau miesto sienas draugė su savo gausinga palyda, susidedančia iš didžiulių būrių dvariškių, senatorių, raitelių, atleistinių vergų moterų ir vaikų. 16 tūkstančių pretorijonų sustatytų palei kelią kovinę rikiuote – Mudriai sergėjo jo atvykimo tvarką ir saugumą, kartu deramą atstumu laikydami nerimstančią minę. Teisybė žmonės pasitikdami eisena keikė, rėkė ir švilpė, bet užpulti nedryso. Tačiau daug kur pasigirdo ir plojimai, plojo dažniausiai plikščiai, kurie nieko neturėjo, taigi nieko ir neprarado per gaisrą o dabar tikėjosi dausnesnio grūdų, alyvos apdarų ir pinigų dalyjimo. Pagaliau ir šauksmus, ir švilpimą, Taip pat plaimus nustelbė Tigelino įsakytas trimitų ir ragų skambesys. Įžengęs pro Ostijos vartus, Neronas valandėlės taptelėjo ir tarė. Benamius valdovas benamių žmonių, kur naktį priglausiu varganą galvą. Paskui perėjęs klyvus delfinį, delfino kalvą, užkopė tam tyčia jam įtaisytais laiptais į apijaus akveduką Įkandin jo Augustijonai ir giesmininkų choras su citromis, liutniomis ir kitais muzikos instrumentais. Visi užgniaužę kvapą laukė, ar Cezaris neištars kokių didžių žodžių, kuriuos savo saugumui būtina įsiminti. Tačiau jis stovėjo iškilmingas, nebilus, susimetęs purpurinį apsiaustą, užsidėjęs auksinį laurų vainiką ir susikaupę žiūrėjo į siautėjančią ugnies galyvę. Kai terpnas jam padavė auksinę liutną, Jis pakėlė akis į pašvaistės nutviekstą dangų, tarsi laukdamas įkvėpimo. Žmonės iš atokiau rankomis rodė į jį nušviestą krūvinų gaisų. Tolumoje šnypštė liepsnų gyvatės ir degė švenčiausi senovės paminklai. Ugnies kendo Herkulio šventykla statyta Evandro ir Jupiterio e, Statoro šventykla ir Mėnulio šventykla išmūryta dar Servijaus Tulijaus ir Numos Pompilijaus rūmai ir Vestos maldyklą su romėnų penatais. Liepsnų karščiuose tarpa išmėšėjo Kapitolijus degė Romos praeitis ir siela, o jis Cezaris stovėjo su liutne rankoje, aktoriaus tragiko veidu ir galvojo ne apie žūstančią tėvynę, bet apie pozą ir patetiškų žodžius, kuriais geriausiai galėtų išreikti nelaimės didybę, sukelti visuotinį nusistebėjimą ir susilaukti karščiausių plojimų. Jis neapkentė šio miesto, neapkentė jo gyventojų, mylėjo tik savo giesmas ir eilės, tad džiaugėsi širdie, kad pagaliau išvydo tragediją, panašią į tą, kurią vaizdavo Eilė Kalys. Jautėsi laimingas, deklamatorius, pilnas įkvėpimo, stiprių pojūčių, ieškotojas vaiguringai žavėjusi siaubingų reginių ir su malonumu galvojau, kad net trojo žlugimas vieni niekai palyginti su šio milžiniško miesto žūtimi. Kogi dar daugiau norėti? Štai Roma, pasaulio valdytoja Roma, dega, o jis stovi ant akveduko arkų su auksinė liutne rankoje, visų matomas purpurinis tulbinantis puikus ir poetiškas. Kažkur ten žemai tamsoje bruzda ir piktinasi minė. Tegu savo bruzda, prabėgs amžiai, nuplauks tūkstantmečiai, o žmonės atsimins ir šlovins poetą, kuris tokią naktį apdainavo Trojo žūtį ir gaisrą. Kas prieš jį Homeras, Kas pats Apolonas su savo skoptinę formingą, jis dabar iškėlė rankas ir užgavęs tygas, prabilo priamo žodžiais. O gūšta mano tėvų, o lopšy, tu brangiausias. Jo balsas atvirame ore, šniaukščiant gaisrui ir tolumoje klegant tūkstantinėms minioms, atrodė keistai menkas, virpantis ir silpnas, o liutne pritardama zyzį it musi. Tačiau senatoriai valdžios vyrai ir augustijonai susirinkę ant akvedukų, palenkę galvą, susižavėję, klausėsi be žado, o jis gėdojo ilgai ir vis graudžiau. Tarpais, kai staptelėdavo atgauti kvapo, giesmininkų choras kartuodavo paskutinę eilutę, paskui vėl Neronas nusimesdavo nuo peties alitūro išmokytų judesių tragikų širmą, užgaudavo stygas ir gėdodavo toliau. Paaiškinimas Širma – ilgas tragikų nešiojamas apdaras su šleifu. Paaiškinimo pabaiga. Pagaliau baigęs iš anksto sukurtą giesmę, ėmė improvizuoti, ieškodamas prieš jį plytinčiam reginiui didingų palyginimų. Ir jo veidas ėmė keistis. Teisybė Nerono nejaudino gimtojo miesto žūtis, bet jis tiek apsvaigo ir įsijautė į savo paties žodžių patosą, kad staiga su brazdėsiu nuleido liutne prie kojų – ir susisiautę širmą liko stovėti ir suakmenėjęs, panašus į vieną tų niobidų statulų, kurios puošį palatino kiemą. Po trumpos pauzės sugiaudėjo plojimo audra, tačiau iš tolumos jiems atsiliepė minios kauksmas, dabar ten jau niekas nebejojo, jog Cezaris įsakė sudeginti miestą, kad surengtų savo reginį ir jį apgėdotų himnais. Išgirdęs tą šimtų tūkstančių balsų riksmą, Cezaris atsisuko į Augustijonus su liūdnai atlaidžia skriaudžiamų žmogaus šypseną ir tarį. Štai kaip kvintai sugeba vertinti mane ir poeziją. Niekšai, atsakė Latinijus, leisk valdovę, kad pretorionai jiems moktų. Neronas kreipėsi į Tigeliną. Ar galiu pasikliauti kareivių ištikimybę? Taip, dieviškasai, atsakė prefektas. Tačiau Petronijus guštelėjo pečiais. Jų ištikimybę, bet ne jų skaičiumi tarė, pasilik tuo tarpu, kur stovi, nes čia saugiausia, o tuo žmonės reikia nuraminti. Tokios pat nuomonės buvo ir Seneka, ir konsulas Licinijus. Tuo tarpu slėnė pasipiktinimas didėjo, minė ginklavosi akmenimis, pašiūrių kartėmis, vežimų ir karučių lentomis įvairiais gelžgaliais – Po kiek laiko atėjo keli kohortų vadai su pranešimais, kad minių spaudžiami pretorijonai tik vargais negalais atlaiko kovos liniją ir neturėdami įsakymo pulti, nežino ką daryti. O dievai, sušuko Neronas, kokia naktis, iš vienos pusės gaisras, iš kitos įsisiautusi žmonių jūra. Ir vėl ėmė rinkti posakius, taikliausiai išreiškiančius šios valandos pavojų, bet matydamas aplinkui išbliškusius veidus ir neramius žvilgsnius, taip pat įsigando. Duokite man tamsų apsautalą su galbtu, sušuko. Negi iš tikrųjų prasidės kautinės? Valdove, atsakė netvirtų balsų Tigelinas, aš padariau viską, ką galėjau, bet pavojus grėsmingas. Prabilk valdovę į žmonės ir pažadėk ką nors. Cezaris kalbės šiems plikšiams, jeigu tai padaro kas kitas mano vardu. Kas ryšis? Aš ramiai atsakė Petronijus. Eik, bičiuli, tu man ištikimiausias visame kame. Eik ir nešykštyk pažadų. Petronijus atsisuko į palydą, nerūpestingų ir pašaipių veidų. Čia esantys senatoriai, tarė, taip pat Pizonas, Nerva ir Senecijonas, jos su manimi. Paskui lietai nulipo nuo akveduko, o jo suminėtieji sakė, įkandin vis dėlto graužiame bejonių, ar tik jo ramybė juos drąsino. Sustojęs arkadų papėdėje, Petronijus liepė paduoti baltą žirgą ir sėdęs nujojo viso būrio priešakyje tarp gausingų pretorijonų gretų į juodą klykiančią minę, beginklis rankoje laikydamas tik ploną dramblio kaulų lasdelę, kurią paprastai pasiramšiuodavo. Prijoja žmonių knipždėlyną, įsibrovė su žirgu į jį, Aplinkui gaisro pašvaistė šviesoje buvo matyti iškeltos rankos su visokiausiais ginklais, degančios akys su prakaitavę veidai ir jaumojančios apsiputojusios burnos. Įsisiautėjusi banga, beregint, apsupo jį ir palydą. Už jo šmyžavo visa jūra galvų, judri, kunkuliuojanti, baisi. Šauksmai dar sustiprėjo ir virto tiesiog nežmonišku kauksmu, kartai šakės netgi karda išvyščiojo virš Petronijos galvos, plėšrios rankos tiesėsi į jo žirgo pavadžius ir į patį, bet jis brovėsi vis tolyn, šaltas, abejingas, pilnas panikos. Tarpai sukirsdavo lasdelę per įžuliausias galvas, lyg būtų skynėsis kelią paprasčiausioje spūstyje, ir tas jo pasitikėjimas ta ramybė vis dėlto stulbino įsitriukšmavusią tamsią minę. Pagaliau žmonės jį pažino – ir daugelis balsų ėmė šaukti. Petronius, arbiter elegenciarium, Petronius. Petronius greudėjo iš visų pusių. Tolydžiau kartuojančiai vardą, veidai aplinkui darėsi vis mažiau grėsmingi, o kliksmai netokie įtūžę, nes šis rafinuotas patricijus nors niekada nesivaikė minios palankumo, vis dėlto buvo jos numylėtinis. Garsėjo kaip geraširdis ir dosno žmogus, o jo populiarumas išaugo ypač po Pedanijaus sekundo bylos, kai jis kalbėjo, kad reikia sušvelninti žiaurę bausmę, nusmerkusią myriop visus prefekto vergus. Apskritai gausybė vergų nuo to laiko į taip kažtai pamilo, kaip tik engiamieji ir nelaimingieji tesugeba mylėti tuos, kurie parodo jiems bent plašelį užuojautos. Bet to šią valandą prisidėjo ir smalsumas, ką pasakys Cezario pasintinys, nes niekas nebejojo, kad jis Cezario tam tyčia siūstas. O jis nusitraukė nuo savęs baltą su purpuru apvadai stogą, iškėlė ją virš galvos ir ėmė mosuoti ore, duodama ženklą, kad nori kalbėti. Tylos, tylos, nuaidėjo iš visų pusių. Netrukus iš tikrųjų visi nutilo, tada Petronijus atsitiesė ant žirgo ir prabilo skardžiu, ramiu balsu. Piriečiai, Tegu tie, kurie išgirs mano žodžius, pakartos juos toliau stovintiems, o visi būkite kaip žmonės, o ne kaip žvėrys arenoje. Klausome, klausome. Tai klausykite, miestas bus atstatytas, Lukulo, Mecenato, Cezario ir Agripino sodai bus jums atviri. Rytoj bus pradėta dalyti grūdai, vynas ir alyva, kad kiekvienas galėtų prisikimšti pilvą iki soties – Paskui Cezaris surenks jums žaidynės, kokių pasaulis lygi šiol nėra matęs. Jų metu jūsų laukia vaišės ir dovanos. Po gaisro būsite turtingesni negu prieš gaisrą. Atsakymas buvo minios murmėjimas, sklindantis nuo vidurio į visas puses, kaip bangus vandenyje, kam nors įmetus akmenį. Artimesniai pakartojo atukesniesiems jų žodžius. Paskui šiandien ten suskambėjo pikti arba pritariantys balsai, ir susiliejo palengva į vieną didžiulį bendrą šauksmą. Duonos ir reginių. Petronius susisiautė togą ir kiek laiko klausėsi nejudėdamas su savo baltą apdaru panašus į statulą. Klyksmas stiprėjo, stelbė gaisro šniaukštimą, eidėjo iš visų pusių ir vis tolimesnių kampų, bet pasiuntinys matyt norėjo dar kažką pasakyti, nes laukė. Pagaliau vėl pakelta ranka pareikalavo tylos riktelėjo, pažadu jums, e, panem et circenses, o dabar surikite šūkį Cezarių garbiai, kuris jūs maitina ir rengia. Tada miegoti driskiai, nes netrukus pradės švisti. Taip taręs apgrėžė žirgą, lengvai sudrožė per galvas ir veidus tiems, kurie stovėjo jam ant kelių, ir palengva nujojo į pretorijonų gretas. Netrukus jau buvo po akveduku. Viršuje rado nemažą sumišimą, ten niekas nesuprato šauksmo panem et e, circenses ir manė, kad tai naujas įtūžio prasivežimas. Net nesitikėta, kad pats Petronius galės įsigelbėti, todėl jį pamatęs Neronas pribėgo prie pat laiptų ir išbalusio iš susijaudinimo veidų ėmė klausinėti. Na kaip, kas ten darosi? Ar jau kaujasi? Petronijus įkvėpė į krūtinę oro, giliai atsiduso ir atsakė. Prisiekiu poluksu, prakaituoja ir dvokia, paduokite kas nors epilimos, nes apalpsiu. Paaiškinimas epilima stipraus aromato pigios kvapniosios medžiagos. Paaiškinimo pabaiga. Paskui atsigrėžė į Cezarį. Pažadėjau jiems, tarė grūdų, alyvo žaidimų ir atverti sodus. Jie vėl tave dievina ir klykia sukepusiamis lūpomis tavo garbei. O dievai, koks nemalonus tų plebėjų kvapas. Mano pretorionai buvo pasirengę sušukoti gėlinas ir jeigu nebūtum nuraminęs, reiksniai būtų nutilę amžiams. Gaila, Cezari, kad neleidai man pavartoti jėgos. Petronijus pasižiūrėjo į jį guštelėjo pečiais ir tarė. Dar niekas neprarasta, Gal turėsi ją pavartoti rytoj. Ne, ne, sudraudė Cezaris, įsakyk atidaryti jiems sodus ir dalyti grūdus. Dėkui tau, Petronijau, žaidinę surenksiu, o tą giesmę, kurią jums šiandien gėdojau, pagėdosiu viešai. Tai pasakęs uždėjo ranką Petronijui ant peties, valandėlę patylėjo ir paskui atvėsęs paklausė. Pasakyk atvirai, kaip aš tau atrodžiau, kai gėdojau. Buvai vertas to reginio kaip ir reginys vertas tavęs, atsakė Petronijus. Tada atsigrėžė į gaisrą. Tačiau dar pasižiūrėkime, tarį, ir atsisveikinkime su senaja Roma. Perskirimas 48. Apaštalo žodžiai įliejo pasitikėjimo į krikščionių širdis. Pasaulio pabaiga jiems visada rodėsi arti, bet dabar pradėjo tikėti, kad baisusis teismas neteisę staiga – kad prieš tai gal dar pamatysia, kai baigsis Nerono viešpatavimas, kurį laikė antikristų išmonę ir išvysia Dievo bausmę už dangaus keršto šaukiančias jo piktadarybės. Taip sustiprintomis širdimis jie pradėjo skirstytis po maldų iš požemio ir traukti į savo laikinus prieglopščius, net ir į užtibrę, nes gavo žinių, kad ugnis įsiplieskusi keliolikoje vietų, vėjai pasikeitus vėl sugrįžo prie upės ir pakeliui suniaukojasi, kas tik galima suniaukoti, nustojo plėstis. Apaštalas lydimas Venicijaus ir įkandin sekančio Hilono taip pat paliko požemį. Jaunasis tribūnas nedrįso pertraukti jo maldos, e, tad valandėlę ėjo tylėdamas tik akimis melzdamas pasigailėjimo ir virpėdamas iš nerimo. Tačiau daug žmonių prisertinę dar siekė bučiuoti apaštalų ranką ir apdaro kraštą – Motinos tiesiai į vaikus kiti klūpojo tamsiame ilgame koridoriuje ir iškėlę aukštyn žibintuvėlius, prašy palaiminimo, dar kiti žengdami greta gėdojo, taigi neatsirado patogios valandėlės, nei paklausti, nei atsakyti. Taip buvo ir dauboje. Tik išėjus į laisvesnį plotą, iš kur jau galėjai matyti degantį miestą, apaštalas tris kartus peržegnoja žmonės, kreipėsi į Vinicijų tardanas – Nurimk, čia netoli yra fosoriaus lūšnelė, kur rasime lygiją su linu ir jos ištikimų tarnu. Kristus tau ją paskyręs ir įsaugojo. Venicijus susverdėjo ir atsirėmė ranką į uolą. Kelionė iš Ancijos susikirtimai prie miesto sienų, lygijos ieškojimas tarštuose dūmuose nemiga ir baisus nerimas dėl jos įsėmė daug jėgų, o likusias pribaigė žinia – kad ta jam brangiausia pasaulio būtybė yra arti ir netrukus ją pamatysias. Jis taiga apėmė toks didelis silpnumas, kad susmuko prie apaštalų kojų ir taip pasiliko, nepajėgdamas ištarti žodžių. O apaštalas gindamasis nuo padėkos ir pagarbaus tarė, ne man, ne man, o Kristui dėkok. Koksai šalnus dievas, atsiliepė už nugaros Hilono balsas, tačiau nežinau, ką daryti su mulais, kurie antai laukia tolėliau. Kelkis ir eik su manimi, tarė Petras, imdamas jaunuolį už rankos. Vinicijus atikėlė mėnesienoje buvo matyti ašaros vėdančios, jo nubliškusiais ir susijaudinimo skruostais, lūpos drebėjo, lyg meldžiantis. Eime, tarė jis. Tačiau Filonas vėl pakartojo. Pone, ką man daryti su mulais, kurie laukia? Gal šis garbusis pranašas norėtų joti, o ne pėščias eiti? Vinicijus pats nežinojo, ką atsakyti, bet išgirdęs iš apaštalų, kad žemkasio namelis čia pat, atsakė, nuvesk mulus pas Makriną. Atleis, ponė, kad priminsiu namą Amerijoloje. Per tą klaikų gaisrą lengva pamiršti tokias smulkmenas. Gausi jį. O numos Pompilijaus vaikaitė, aš visada dėl to buvau tikras, Bet dabar, kai pažadą išgirdo ir šis taurusis apaštalas, jau net nebepriminsiu tau, kad esi pažadėjęs ir vynogyną. Paks vobiskum. Aš tave susirasiu, ponė. Paks vobiskum. O jie atsakė, ir tau taip pat. Paskui abu pasuko į dešinę kalvų link, pakeliui Vinicijus kalbėjo. Tėve, apmazgok mane krikšto vandeniu, kad galėčiau vadintis tikrų Kristaus sekėjų nes myliu jį visomis savo sielos galiomis. Apmazgok mane greičiau, širdyje aš jau pasirengęs. Ir kas bus liepta, įvykdysiu, bet tu man tark, ką dar galėčiau padaryti. Mylėk žmonės, kaip brolius savo, atsakė apaštalas, nes tik tai meilę gali jam tarnauti. Taip, aš jau tai supratau ir jaučiu, vaikystėje tikėjau Romos dievus, bet jų nemylėjau – o šį vienatinį myliu taip, kad mielai atiduočiau už jį savo gyvybę. Ir ėmė žiūrėti į dangų, džiaugsmingai kartodamas. Nes jis yra vienas, jis vienas geras ir gailestingas, tad nors žūtų ne tik šis miestas, bet ir visas pasaulis, jam vienam atsiduosiu ir jį išpažinsiu. O jis laimins tave ir tavo namus, pabaigė apaštalas. Tuo metu įsuko į kitą daubą, kurios gale blausiai švietė žiburėlis. Petras parodė į ranką ir tarė. Antai žemkasio lūšnelį, kur radome prieglobstį, kai grįždami su apsirgusiu linu iš Ostrijano negalėjome prasigauti į užtibrę. Netrukus jie atėjo prie to būsto. Lūšnelį, e, tai veikiau kalno plyšyje įskopta uola, kurios anga pridengta drėptinę molių ir nendrių sieną. Duris rado uždarytas, bet pro skylę atstojančią langą buvo matyti židinio apšviestas vidus. Kažkokia tamsi didžiulė figūra pakilo sutikti atvykėlių ir paklausė, kas ten? Kristaus tarnai, atsakė Petras, ramybė tau, Ursai. Ursas nusilenkė prie apaštalo kojų, paskui pažinęs Vinicijų, nugriebė per riešą jo ranką ir pakėlė prie lūpų. O tu, ponia, nustebo, Te būna palaimintas avinėlio vardas, kad suteikė kalinai tokį džiaugsmą. Taip taręs atidarė duris ir suleido atvykėlius. Susirgęs linas gulėjo ant šiaudų glybelio, sulysusiu veidu ir išgeltusi kaip dramblio kaulas kakta. Prie žydinio sėdėjo lygija ir laikė rankoje pluoštą mažų ant raištelio suvertų žuvyčių, matyt skirtų vakarieniai. Įnikusi verti nuo raištelio žuvis ir manydama – kad čia vaikšto ursas, jie nė nepakėlė akių, tačiau Vinicijus priejo ir ištaręs jos vardą ištiesė rankas. Tada jis skubiai pakilo, nuostaba ir džiaugsmas žaibų švystelėjo jos veide ir be žodžių, kaip vaikas po nerimo ir vargo dienų atradęs tėvą ar motiną, puolė į jo įskeistą glėbį. Jis apkabino ją ir valandėlę laikė prispaudęs prie krūtinės, džiūgaudamas, lyg būtų stebuklingai išdelbėta. Paskui paleidęs iš glėbio, suėmė delnais jos milkinius, bučiavo kaktą akis ir vėl glėbėščiavo, kartojo jos vardą, puolė prie kelių, prie rankų, sveikino, godojo, garbino. Jo džiaugsmas tiesiog neturėjo ribų, kaip ir jo meilė, jo laimė,